alt nivela parolado estas tre desirinda. Lingvo estas socitechnica fenomeno. Gito havas du flancoin, la teknikan cae la socian. Ancao esperanto havas ambau. La teknika flanco estas exemple la grammatico, la prononz reguloi, la vort formado, la scrip sistemo. La socia flanco estas la principa neligitezzo al iu popolo au socia gruppo. Tio estas samtempe avantaggio cae malavantaggio. La avantaggio estas la neutralezzo. Docune cun la technicae avantaggioi, gi taugas ciel internazia lingvo, kiel ponto inter la homoi. La malavantaggio estas, che tiu ideo besonas subtenon cae engagigion, char ne existas iu natura proceso che la lingvo de si mem crescas cae evoluas. Por povi cresci, la lingvo besonas convenain circunstanzoin. Laula principio de minimum orientita stercado, la cresco factoroi daure varias necessas ciam aldoni tiun factoron, cio plei mancas en la concerna loco caidum la concerna tempo. Exemple, oni povus credi che pro la alta nombro da lernantoi de la lingvo, helpe de duo lingo, la lingvo nun devus fortege cresci, cio tamen ne ocasas, char ec tiui lernantoi, i successis atingi la finon de la curso, poste perdas la intereson prigi, char mancas al ili interesai applicablezoi. Legi automate traducitan articolon, exemple, ne estas interesa applicablezzo, ec se tiai articoloi abundas ciu tage. Plei interesa por homo estas vidi cae audi alian homon tiu alia homo parolu pri io interessa. Si au li parolu clare, bele, compreneble, cae ancau aspectu alloge. Tiai homoi existas. Montrigis, che tiai homoi povas allogi logi multa inspectantoin de la concernai filmetoi. La interreto ja ebligas atingi suffice grandan nombron da spectantoi en da tuta mondo, per bon qualitai filmetoi. Sed atingi bonan qualiton ne estas facile. La tecnico bon chance hodiau ne plus estas la cefa problema por tio. La limiga, tio estas minimuma factoro, estas la homo. Interesai temoi pri kiui eblas paroli ja ne mancas, sed mancas homoi, kiui capablas alloge presenti ion en bona, bela esperanto. Tiui homoi ne falas de la cielo. Estas homoi cun actorai capabloi cae cun talento por lingvoi. Ili relative facile cae rapide povas ellerni esperanton gis tia grado, che ili povas sen accente cae flue paroligin. Motivigi tia in talenta in homoin por lerni esperanton cae por practici gin je alta nivelo estas certe malfacile. Oni ja devas trovi bonain argumentoin cial ili lernu apud la gepatra lingvo cae la angla ancao esperanton, argumentoi contra la angla ne helpus. Do plei bone estas, se la concerna homo parolas la anglan cielge patran lingvon. Tiui homoi jacutime ne lernas fremdan lingvon en lerneio, sed homo, cun talento por parolado, ja shatas lerni alian lingvon, cae por tio esperanto estas perfecta gi quasau malfermas la pordon alla lingvoi cae culturoi de la mondo. Che tio estas trafa, tion montras la deveno de la homoi ciui lasta tempe aperis en allogai filmetoi en la interreto. Temis pri australiano cae usonaninoi. Necessas do subteni tiaen homoin por allogi pluain homoin qui simile povus aperi en la interreto, cae tiel povus bigligi la esperantan medion, cae crescigi la nombron de parolantoi de esperanto. Tiel povus elformigi culturo de altnivela parolado en esperanto. Cae tio certe estas tre desirinda.